Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ ադրբեջանական քարոշչության ստախոսությունը Գեբելսյան հանգով։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Նացիստական Գերմանիայի ազգային լուսավորության եւ քարոշչության նախարար ֆաշիզմի տխրահրճա գաղափարախոս Պաուլ Յոզեֆ Գեբելսյան թեզը թե ինչքան հաճախակի ասես սուտը, այնքան խոսքդ ավելի հավաստի կհնչի որպես ճշմարտություն, սկզբունքային նշանաբան է դարձած ադրբեջանական քարոշցության համար։ Նույն այդ ստահոտ ճորոմաբանության ցայտուն արտահայտությունը ավելի քան 2.5 տասնամյակ շարունակաբար կրկնվող առասպելնարայն, թե 1992 թվականի փետրվարի 25-ից 26-ին հայկական զինված ուժերն իբր թե կոտորել են Խոջալույի խաղաղ բնակչությանը։ Խոսքը, ինչպես հասկանում եք, վերաբերում է Խոջալույի ռազմական հենակետի վերացման ռազմագործողությանը, որը 27 տարի առաջ այդ օրերին հաջողությամբ իրականացրել են Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը։ Ընդ որում, բացարձակ ստի վրա հիմնված այդ քարոզարշավը կատարում է ոչ միայն բուն իրադարձությունների տարեդարձերի կապակցությամբ, այլև յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա գրեթե բոլոր ամիսներին եւ օրերին։ Ասել է թե անդադար, անդադրում։ Հուսով գուցե եւ վստահ, որ թե ադրբեջանական եւ թե միջազգային լսարաններն ի վերջո կմարսեն Խոջալուի մասին շինծու առասպելը, ընդունելով այն որպես անժխտելի իրողություն, ավելին կեղծիկի այդ քողածածկույթի տակ մռացան մատնելով Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրաաբադ Գանձակի, Ադրբեջանի մյուս այլ բնակավայրերի Հետագայում 1992 թվականի ապրիլին Մարաղա գյուղի հայ բնակիչների վայրակ ջարդերի ու բռնատեղանության բազմաթիվ փաստերը որպես ցեղասպանության հատկանշական դրսևորումներ Ադրբեջանական քարոշչամեքենայի դիվանագիտական եւ լոբիստական կարուսիերի այդ համատեղ հերանդուն ջանքերը, որ մեկնարկել են Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի հրահանգով, ներկայումս համար հետևականությամբ շարունակում են նրա նախագահ որդու Իլհամ Ալիևի օրոք։ Այդ ջանքերը կյանքի են կոչում հիմնականում Հեյդար Ալիև հիմնադրամի համակարգմամբ ու շռայլ նյութական աչակցությամբ։ Հարկ է նշել, որ այդ հիմնադրամը բարեգործականի քողացածկույթի ներքո հակահայ քարոզություն իրականացնող կառույց է, այսպես կոչված ադրբեջանական լվացկատան գլխադասային դերսն անձնած մի կազմակերպություն, որի գլուխ կանգնած է հանրապետության առաջին տիկին եւ համատեղության կարգով առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան անկախ նրանից, որ միանգամայն ստահոդ ու շինծու են Խոջալույի դեպքերի առնչությամբ Բաքվի ներկայացրած հակահայ փաստարկները, այնուամենայնիվ խոստովանենք, որ Ալիև Փաշա եւ կլամների այդ ընտանեկան կապալի ձեռնարկած քարոշչական ջանքերը թիրախավորված լինելով ինչպես ներքին, նույնպես եւ արտաքին սպառման նպատակներին, որոշակի հաջողությամբ են փսակվում։ Արդյունքում նախ ադրբեջանական հանրությունը կարելի ասել լիովին հավատացած է, որ Խոջալուն իր հանդեպ հայերի դարավոր ճշնամանքի արյունալի արտահայտություն է, հետևապես պարտավոր է այսօր թե վաղը եւ առհասարակ մշտապես համարժեք անողորմ վրեժխնդրություն ворթեգրի հայության հանդեպ։ Եվ ապա աշխարհի մի շարք երկրների խորհրդարաններ, տարբեր պետությունների տարածքային ու վարչական կառավարման մարմիններ ու միջազգային կազմակերպություններ կամ դատապարտել են այսպես ասած Խոջալուի խաղաղ բնակչության հանդեպ կիրառված բռնարարքները եւ կամ այդ իրադարձությունները ճանաչել են որպես քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանության փաստ։ Միով բանի ցեղասպանություն։ Ինչ խոսք, շագերտների մեջ ասած Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման այդ գործընթացի նման զարգացումը կարելի է պատճառաբանել տարբեր կերպ։ Մի կողմից դա Բաքվի տխրահարչակ խավիարային քաղաքականության ակնառու արդյունք է, որի արկայությունը վերջին տարիներս շռնդալի բացահայտվել ու դատապարտվել է եվրոպական հեղինակավոր կառույցներում։ Մյուս կողմից չպետք է մոռանանք, որ հայ ժողովուրդն աշխարհում ունի ոչ միայն բարեկամ ժողովուրդներ, պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, այլև մեր հանդեպ ճշնամաբար տրամադրված չարականներ, ինչպիսիք են մասնավորապես Թուրքիան, Պակիստանը, Իսլամական խորհրդաժողովի կազմակերպությունը եւ այլն։ Վերջինս օրինակ 2010 թվականին ընդունել է փաստաթուղթ, համաձայն որի 51 երկրի խորհրդարաններին երաշխավորել է Խոջալուի ողբերգությունը ճանաչել մարդկության դեմ գործված հանցանք։ Իսկ մինչ այդ 3 տարի առաջ 2007-ի փետրվարի 26-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլլի մեջլիսը միաձայն ընդունել է դիմում ուղղված միջազգային կազմակերպություններին, աշխարհի երկրների խորհրդարաններին եւ կառավարություններին կոչ անելով Խոջալուի ուղաբերգությունը ճանաչել որպես ադրբեջանական ժողովրդի դեմ ուղղված ցեղասպանության ակտ։ Իդեպ դա այն պարագայում, երբ Հայաստանի ազգային ժողովը միայն անցյալ տարի է պաշտոնապես դատապարտել Ադրբեջանի հայ ազգաբնակության նկատմամբ 1988-1990 թվականներին իրագործված ջարդերն ու բռնատեղահանումները, ընդ որում ցավոք խուսափելով դրանք որակել որպես ցեղասպանության ակտ։ Իսկ Արցախի խորհրդարանը միայն օրերս այդ արյունալի իրադարձությունները բնորոշել ըստ դրանց իրական էության, այսինքն որպես ցեղասպանություն։ Թեկուս հայկական մամուլը, հայ փորձագիտական միտքը Հայաստանում, Արցախում թե Սփյուռքում դեռ շատ վաղուց ավելին ի սկզբանե են համոզիչ ապացուցել Ադրբեջանում հայ բնակչության ջարդերի ու կոտորածների բռնատեղահանության ցեղասպանական էությունը։ Դրա հետ մեկտեղ աշխարհում անշուշտ քիչ են այն քաղաքական գործիչները եւ նրանց ներկայացրած կառավարման մարմինները, ովքեր կամ որոնք անտեղյակ լինելով հայկական կողմի հակափաստակներին, ավելի ճիշտ դրանց գրեթե բացարձակ բացակայության պայմաններում գտնվելով անորոշության մեջ, հալած յուրի տեղ են ընդունում Բաքվի Գեբելսյան ստերը եւ ակամա առանց իրական փաստերը կշռադատելու մեկեն միանում մխրճվում են քարոշչական հերյուրանքի այդ հեղեղատի մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ բացարձակ անտեղյակության այդ հանգամանքով կարելի է բացատրել, որ ինչպես պնդում է Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը, Խոջալուն իբրև ցեղասպանության ակտ ճանաչելու դատապարտել են աշխարհի մի շարք պետությունների, այդ թվում Պակիստանի, Մեքսիկայի, Կոլումբիայի, Հորդանանի, Պերուի, Պանամայի, Հոնդուրասի, Ջիբուտիի, Չեխիայի, Գվատեմալայի, Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի օրենսդիր մարմինները Միացյալ Նահանգների 21 նահանգի խորհրդարանները, մի շարք միջազգային կառույցները։ Թե ինչպես ինչ խողովակներով ու միջոցներով է կյանքի կոչվել այսպես կոչված ճանաչման այդ գործընթացը, դիվանագիտական, լոբիստական, ադրբեջանական լվացկատան, նավթադոլարային, խավիարային եւ այլն էական չկարողեն, այն է, որ ճանաչել ու կարողացել են 1992 թվականին ձմռանն Ադրբեջանում տեղի ունեցած ներիշխանական գզվռտոցների արյունալի հետևանքները գլխիվայր շուռ տալ ու ներկայացնել որպես հայերի կողմից կատարված ցեղասպանություն, այսինքն՝ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Այսպես, միայն Մեքսիկայի падգամավորների պալատն ու սենատը 2011 թվականին ընդունել են երկու բանաձև Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության ճանաչման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների բռնազավթման համար Հայաստանին մեղադրելու վերաբերյալ։ Ընդ որում Մեխիկոյի Տլաքսկոակե հայտնի հրապարակը Հեյդար Ալիև հիմնադրամի հատկացրած միջոցներով բարեկարգելու խոստման դիմաց քաղաքային իշխանությունները թույլատրեցին այդտեղ տեղադրել երկու հուշարձան՝ ի հիշատակ Խոջալուի ադրբեջանցի զոհերի եւ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի։ Ճիշտ է, հետագայում ճանաչման այդ օրողությունը մեքսիկացի մտավորականության բողոքի ու սուր քննադատության տեղ է գտնվել։ Մտավորականներ, ովքեր հրաապարակավ հայտարարեցին, որ ցեղասպանություն եզրն անընդունելի է Խոջալուի իրադարձությունների պարագայում եւ այն փաստորեն խավերային քաղաքականության արտահայտություն է, որի միջոցով Ադրբեջանի կառավարությունը փորձում է խեղաթյուրել փաստերը, իսկ այդ արշավն Ադրբեջանի իսկ կողմից հայերի ցեղասպանության ժխտման քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս է կազմում։ Առաջացած աղմուկի արդյունքում Մեխիկոյի իշխանությունները հետագայում հրաապարակից հանեցին նշված հուշարձաններից առաջինը, թողնելով միայն Ադրբեջանի նախկին նախագահինը։ Այդուհանդերձ մեքսիկան փաստացի ворթեգրած է ադրբեջանամետ, հետիապես եւ հակահայկական դիրքորոշում, եթե հաշվի առնենք, որ մինչ օրս չեն չեղարկվել 2011 թվականի այդ բանաձևերը։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել Խոջալույում 27 տարի առաջ։ Մի բնակավայր, որի նշանակությունն այն ժամանակ անշուշտ դժվար է թերագնահատել, մարտական գործողությունների թատերաբեմում հայտնված ինչպես Արցախահայության, նույնպես էլ լայնածավալ պատերազմ սանձազերծած ադրբեջանական կողմի համար։ Խոջալուն տեսականորեն Ղարաբաղի հարավը բաժանում էր հյուսիսից խոջալուում էր Լեռնային Ղարաբաղի միակ օթակայանը, որը շրջափակման պայմաններում Արցախայցյան արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն էր։ Եվ վերջապես նաև Խոջալուի ադրբեջանական ռազմակայանից էին ռմբահարվում Ստեփանակերտն շրջակա մյուս հայկական բնակավայրերը։ Ոստի եւ 1992 թվականի փետրվարին ԼՂ ղեկավարության առաջ որպես հրամայական ծառացել էր Խոջալույում ադրբեջանական ռազմակայանի վերացման խնդիրը, ռազմակայան, որը Բաքվի իշխանությունների համար ուներ խիստ կարևոր ռազմավարական նշանակություն։ Ինչպես հայտնի է, նախքան Խոջալույի ռազմական հենակետի վերացման բուն գործողության անցնելը, Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը նորեր առաջ բարձրախոսներով ու ռադիոյով շարունակաբար նախազգուշացրել են ադրբեջանցիներին, հայտնելով, որ Կարկար գետի երկայնքով անվտանգ ու ապահով երկի համար միջանցք է թողնվել, որպեսի հեռանան խաղաղ բնակիչներն ու զինվորները։ Այդ մարտավարությունն ինքնապաշտպանական ուժերը շարունակաբար իրականացրել են ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Դա երկու հիմնական նպատակ էր հետապնդում։ Ինչպես հետագայում պարզաբանել է այն ժամանակ ԼՂ Գերագույն խորհրդի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ներկայումս լուսահոգի Լևոն Մելիք-Շահնազարյանը, մեջբերում եմ, նախ խոչապի մտոլորտ սերմանել խաղաղ բնակության շրջանում եւ նախքան ռազմական գործողությունը սկսելը ստիպել քաղաքացիական բնակչությանը հեռանալ Երկրորդ՝ խաղաղ բնակչության բացակայության պայմաններում բանակը բարոյալքվում է, նրա պատերազմելու ցանկությունն ու մարում, եւ զինվորներն առաջինը մտածում են չսպանվելու, իսկ հնարավորության դեպքում փախչելու մասին։ Նման պայմաններում, ինչպես ցույց են տալիս պատերազմական հետագա գործողությունները, Ղարաբաղյան կողմը տալիս էր անհավատալիորեն նվազ կորուստներ։ Մեջբերման ավարտը Այն ժամանակ Խոջալույի քաղաքապետ Էլման Մամեդը ողբերգությունից ընդամենը մի քանի օր անց խոստովանել է. «Մենք գիտեինք, որ այդ միջանցքը խաղաղ բնակչության հեռանալու համար էր»։ Ի հաստատումն այդ իրողության Խոջալույի բնակիչներից Սալման Աբբասով հետագայում ասել է. «Այդ ողբերգական իրադարձություններից մի քանի օր առաջ հայերը մեզ շատ անգամ ռադիոյով նախազգուշացրել էին, որ պատրաստվում են գրավել քաղաքը եւ մեզ հորդորում էին հեռանալ»։ Երկար ժամանակ խոժալու էին թշում ուղաթիրներ եւ հասկանալի չէր, որևէ մեկը մտահոգված է մեր ճակատագրում։ Գործնականում մենք որևէ օգնություն չստացանք։ Ավելին, երբ հնարավորություն կար դուրս բերել կանանց երեխաներին եւ ծերերին, մեզ համոզում էին դա չանել։ 2005 թվականի Գառնանը Խոջալու է այցելել ադրբեջանցի երբեմնի ընդդիմադիր ներկայումս իշխանամետ լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլայևը։ Բաքու վերադառնալով նա իր խմբագրած իրական Ադրբեջան թերթում հրապարակել է հոդված «Անասուններին հասցրել են դուրս բերել մարդկանց ոչ վերնագրով», որի մեջ գրում է. «Մեջբերում եմ Մի քանի տարի առաջ ես հանդիպեցի Նավթալանում ժամանակավորապես բնակվող խոժալուեցի փախստականների հետ։ Նրանք բացահայտ խոստովանեցին, որ գրոհը սկսելուց մի քանի օր առաջ հայերն անդադ բարձրախոսներով բնակչությանը նախազգուշացնում էին ծրագրվող գործողության մասին եւ քաղաքացիական անձանց առաջարկում հեռանալ Ավանից, դուրս գալ շրջափակումից մարդասիրական միջանցքով Կարկար գետի երկայնքում։ Խոժալոյցիների խոսքով իրենք օգտագործել են այդ միջանցքը եւ իրականում հայ զինվորները, ովքեր գտնվում են միջանցքից այն կողմ, կրակ չեն բացել խոժալոյցիների վրա։ Մեջբերման ավարտը Միջանցք իրականում եղել է, շարունակել է Ֆաթուլլաևը, այլապես ամբողջովին շրջափակված եւ արտաքին աշխարհից կտրված խոժալույցները չէին կարող ճեղքել օղակը եւ դուրս գալ շրջափակումից։ Խոժալույցների մի մասը չգիտես ինչու ուղղվել է դեպի Նախիջևանի։ Թվում է ժողջակատի գումարտակները ոչ թե խոժալույցների փրկությանը, այլ մեծ արյան էին ձգտում։ Մութալիբովին գահնկեց անելու ճանապարհին գրել է նա։ Ֆաթուլլաևը որը ներկայումս գլխավորում է հակկին աս իշխանամետ լրատվական վերլուծական գործակալությունը, օրերս դարձյալ անդրադարձել է Խոջալուի իրադարձություններին։ Ինչու Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատը չի փորձել փրկելու ճշտամական շրջափակման մեջ հայտնված Խոջալույցիներին, հարցնում է նա։ Ժողովուրդն Իլհամ Ալիև եւ Ալի Քերիմլու միջև առաջնորդող հոդվածում մեջ բերում եմ հատված առաջնորդողից։ Չէ որ Խոջալուի վրա հարձակման ժամանակ հայկական բանակը մարտի է նետել ընդամենը 447 զինվորի։ Իսկ այդ ժամանակ Աղդամում Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի դաշտային հրամանատարների վերահսկողության տակ կային 12 միավոր T-72 տանկեր, 4 մարտական մեքենաներ, գրատ համազարգային կրակի 4 հրթիռային համակարգեր, 40 հրանոթ եւ 2500 զինվոր։ Ինչու ժողովրդական ճակատի ջոկատները մարտի չեն մտել Խոջալուի համար։ Ինչու Մութալիբովին տապալելու համար Բաքու են հետ կանչել ամբողջ բանակն ու մարտական տեխնիկան։ Անզեն Ադրբեջանստանի Ղարաբաղում թողնելով հարձակվող ճշտամական բանակին դեմ հանդիման մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը Խոջալուի ողբերգությունից 1 ամիս անց այդ կապակցությամբ հարցազրույց էր տվել չեխ լրագրող Դանա Մազալովային։ Ի պատասխան հարցին, թե խոժալույեցների դիակները հայտնաբերվեցին Աղդամից ոչ հեռու, ինչ որ մեկը նախապես կրակել էր մարդկանց ոտքերին, որ เป զի նրանք չկարողանան հեռու փախչել։ Հետո նրանց կասնահարել էին։ Փետրվարի 29-ին իմ գործընկերները նկարահանել էին նրանց։ Մարտի 2-ին նոր նկարահանումների ժամանակ այդ դիակտերի գանգամաշկերը հանված էին։ Սա ինչ որ տարօրինակ խաղ է, Նախագահը նշել է. «Մեջբերում եմ, ինչպես ասում են փրկված խոջալուեցները, այս ամենը կազմակերպված էր իմ հրաժարականի համար առիթ ստեղծելու նպատակով։ Ինչ որ ուշ գործում էր հանուն նախագահի վարկաբեկման։ Չեմ կարծում, թե նման իրավիճակին հստակ եւ բանիմաց մոտեցում ցուցաբերող հայերը թույլ տային, որպեսզի ադրբեջանցիներն իրենց ֆաշիստական արարքներում մերկացնող փաստեր ձեռք բերեն»։ Ապա նա հավելել է. «Մեջբերում եթե ես հայտարարում եմ, որ դա ադրբեջանական ընդդիմության մեղքն է, ապա կարող են ասել, որ ես զրպարտում եմ, սակայն դատողությունների ընդհանուր պատկերն այսպիսին է. հայերը այնուամենայնիվ թողել էին մի միջանցք, որով մարդիկ կարող էին հեռանալ»։ Այդ դեպքում նրանք ինչու պետք է կրակեին, այն էլ Աղդամի մոտ գտնվող տարածքում, որտեղ այդ ժամանակ մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու համար բավականաչափ ուժ կար։ Մեջբերման ավարտը։ Հետագայում եւս որոշ սրբագրումներով Մութալիբով շարունակում է պնդել, որ հայերը խաղաղ բնակչության հեռանալու համար միջանցք են թողել։ Ուշագրամի հանգամանք Խոժալուի բնակիչների սպանության մասին Ադրբեջանի նախագահին զեկուցել էր ներքին գործերի նախարար Թոֆիկ Քերիմովը, հայտնելով, թե մի քանի 100 մարդ է գնդակահարվել անմիջապես բնակավայրում։ Ընդ որում նախարարը զեկուցել էր փետրվարի 25-ի երեկոյան, այն ժամին, երբ դեռևս սկսված չէր ինքնապաշտպանության ուժերի գրոհը ռազմական հենակիտի վրա։ Ադրբեջանի նախագահը զանգահարում է ԼՂ Գերագույն խորհրդի նորընտիր նախագահ Արթուր Մկրտչյանին։ Ես նրան վրթովված հարցրի, ասում է Մոթալիբով, թե ինչպես հնարավոր է Խոջալում գնդակահարել գրեթե 1000 խաղաղ բնակիչների։ Իսկ նա պատասխանեց բառացիորեն հետևյալը. «Ինչ հիմարություններ, մենք Խոջալույում ոչ մեկին էլ չենք գնդակահարել: Մինչև Խոջալուի վերսելը այնտեղ ոչ ոք արդեն չկար, քանի որ մենք միջանցք էինք տվել և բնակիչները հեռացել էին: Իսկ խոջալուեցիների մի մասը մնացել է մեզ մոտ: Նրանք «Պրոֆտեխ» ուսումնարանի շենքում են: Մենք նրանց կերակրում ենք, թեև մեր մթերքը մեզ իսկ չի հերիքում»: Լևոն Մելիքշանազարյանի վկայությամբ ռազմագործողության ավարտից հետո Խոջալույից Ստեփանակերտ էին բերվել 734 խաղաղ բնակիչներ, որոնց մի զգալի մասը մեսխեցի թուրքեր էին։ Արդեն փետրվարի 28-ին բոլոր գերված խոջալույցիները հանձնվել են ադրբեջանական կողմին։ Այնուամենայնիվ, արդյոք իրականում եղել է Խոջալույի ողբերգությունը։ Անշուշտ եղել է, բայց ոչ թե Խոջալույում, այլ Աղդամի անմիջական մատուցներում, ինչը վկայել է նաև ադրբեջանցի հեռուստալրագրող Չինգիզ Մուստաֆաևը, երկու օրվա տարբերությամբ երկու անգամ նկարահանելով Աղդամի մերձակայքում անկանոն թափված դիակները, երկրորդ անգամ, երբ սպանվածների գանգերն արդեն մաշկահան էին արված։ Բնականաբար յուրայիններից երկու Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կոչող ընդդիմադիր կուսակցության զինված խմբավորումների կողմից։ Նրանց, ում ոչ միայն մեծ արյուն էր պետք իշխանապողության համար, այլև հայրենակիցների այլանդակված դիակների սամր կեցուցիչ տեսարան, ժողովրդին գործող նախագահի դեմ գրգռելու զորեղ առիթ։ Ոստի առավել տրամաբանական է 27-ամյա Վաղեմության այդ իրադարձությունն անվանել ոչ թե Խոջալուի, այլ Աղդամի ողբերգություն, ողբերգություն, որ հնարավոր դարձավ իշխանության համար Ադրբեջանում ծավալված ներքաղաքական կեղտոտ նպատակն արդարացնում է միջոցները չիվաղային սկզբունքով մղված պայքարի արդյունքում։